42 skirsnis Marijus atsargiai nusėvė kurpės ir jas pakišo po lovą. Praėjo kelios minutės, taiga pačioje sugirgždėjo durų savaros ir Marijus išgirdo kažką sunkiai žingsniais greitai lipant aukštyn ir bėgant koridoriumi. Garsiai barkštelėjo lindinis durų klengė. Parėjo žandretas. Beregint pasigirdo keletas balsų. Visa šeima buvo namie, tik be šeimininko visi tylėjo, nelyginant vilkyčiai, kai nėra vilko. Štai ir aš, tarė žondretas. Labas vakaras, tėtuliuk, suspėgė dukterys. Na kaip, paklausė motina. Viskas eina kaip patepta, atsakė žondretas, tik aš kaip šuo atšalau kojas. Gerai, kad gražiai apsirengiai, tu turi sužadinti pasitikėjimą. Aš pasiruošusi ir galiu to jau eiti. Ar nieko neužmirši, ką tau sakiau, viską padarysi kaip reikiant. Būk ramus. Matai, tarė žondretas ir neužbaigė sakinio. Marijus išgirdo ant stalo dedant kažkokį sunkų daiktą, galbūt tą kaltą, kurį žondretas nusipirko. O ką? Paklausė Žandretas, jūs jau pavalgėte? Taip, atsakė motina. Turėjau tris didelės bulves ir druskos, kai užkūrė ugnį, tai ir įsikepi. Gerai, vėl prašneko Žandretas. Rytoj aš jūs visas veduosi pietų į miestą, bus antienos su visais priedais. Pietausite kaip karolis dešimtasis. Viskas eina ko puikiausiai. Paskui pridūrė prislopinės balsas. Pastai paspesti, katis laukia. Jis dar labiau prislapino balsą ir tarė. Įdėk šitą į ugnį. Marijus išgirdo, kaip suspraksėjo žarijos maišomo žarstekliu ar kitų geležinių įrankių, o žandretas varė toliau. Ar patepė į durų savaras, kad negirždėtų, patepė atsakė motina. Kuri dabar valanda, to jau bus šešios, neseniai sen medaro bažnyčių išmušė pusę. Po velnių sužuko žandretas. Mergiščioms metas eiti į sargybą, na, eikšekit ir klausykite ir jie ėmė šnipždėtis. Paskui vėl pasigirdo garsų žandreto balsas. Pone Birgon išėjo? Taip, atsakė motina. Ar tu tikrai jo kaimyno nėra? Visą dieną jis nebuvo parėjęs, o juk tu gerai žinai, kad iš jo metu pietauja. Tu tikra? Tikra. Vis tiek, tarė žandretas, nepakenks nueiti pas jį ir dirstelėti, ar jo nėra. Dukra, pasimk žvakį ir nueik. Marijus nuvirto nuo komodos – ir repeškomis tyliai palindo po lovą. Tik spėjęs ten susigūžti, pro durų plyšius pamatė šviesą. Tėtučiuk pasigirdo balsas, jo nėra. Marijus pažino vyresniosios dukters balsą. Ar buvai viduj, paklausė tėvas. Ne, atsakė duktė, bet jeigu raktas durise, tai jis tikrai išėjęs. Tėvas sušuko, vis tiek įeik vidun. Durys atsidarė ir Marijus pamatė vyresnėje žandretų mergiotę su žvake rankoje. Ji buvo tokia pat kaip ryta, tik žvakė šviesoje atrodė dar atkaresnė. Ji žengtelėjo tiesiai prie lovos ir Marijus pergyveno neapsakomą baimės momentą, bet ties lovą kabojo ant sienos veidrodėlis, tai prie jo mergiotė ir priejo. Jie atsistojo ant pirštų galų ir pasižiūrėjo jį. Greitimame kambaryje pasigirdo vartumų gelžgalių žvangėjimas. Ji delnų susiglosti plaukus pati savo šypsodama veidrodį ir niuniuodama savo plerpenčių lyg iš kapos klindančių balsų. Vos keletą dienų liepsnojo mūsų širdys. Akimirko žavingos dingo nelauktai. O mielas apsvaigime laimė mus nugirdęs, kaip būtų gera, jei liepsnotum amžinai. Liepsnotum amžinai, liepsnotum amžinai. O Marijus tuo tarpu stačiai drebėjo, jam atrodė, kad mergina būtinai turi išgirsti jį alsuojant. Ji priejo prie lango ir permetus sekimis gatvę garsiai tarė su jai būdinga pusiau beprotišką išraišką. Apsivilko Paryžius baltus marškinius ir pasidarė šlikštynį. Ji vėl sugrįžo prie veidrodžio ir vėl ėmė maivyti, žiūrėdama į save čia tiesiai čia iš profilio. Na kur tu šaukė tėvas, ką ten veiki? Žiūriu po lovą ir po kitais baldais atsakė įtaisydamas į plaukus. Nieko nėra. Kvaiša, sumaurojo tėvas. Tučta jau eikščiam, negaiškim laiko. Einu, einu, tarė jį. Toj būdoj jiems amžinai nėra laiko. Ji niuniavo toliau. Mane metei ir išėjai plačian pasaulin, bet mano liūdinti širdis lydės tave. Ji metė paskutinį žvilgsnį į veidrodį, paskui išėjo ir uždarė duris. Po valandėlės Marijus išgirdo basų kojų šlepsėjimą koridoriui ir Žandreto balsą šaukiantį joms įkandin. Gerai žiūrėkite, viena į užkardo pusę, antra į ptybankie gatvelės kampą. Nei minutės neišleiskite iš akių namo durų, o kai tik ką nors pastebėsite, tučto jau čia. Na, greičiau, namo raktą turite? Vyresnioji duktė burptelėjo basomis eiti ant sniego sargybą. Rytoj turėsite rudą šilkinės kurpaitės, atsakė tėvas. Jos nulipo laiptais ir po kelių sekundžių apačioje užsitrenkė duris, vadinasi, merginos jau buvo laukia. Namuose liko tik Marijus ir žandretų pora, ir turbūt dar tie paslaptingi subjektai, kurios Marijus buvo pastebėjęs prieblandoje pro negyvenamo kambariuko duris. 17 skyrius – kam buvo išleista Marijaus penkių frankų moneta. Marijus nusprendė, jog atėjo metas užimti savo vietą sekykloje. Vikriai, kaip ir dera jo amžiui, jis bergint atsidūrė prie skilės pertvaroje, pažvelgė į vidų. Žondretų buveinė atrodė neįprastai ir Marijus dabar suprato, kas toji keista šviesa, kuri iš ten skverbėsi. Ten degė žvakė, pažaliavusie žvakidėje, bet iš tikrųjų ne ta žvakė švietė kambarį – Visa lindynė buvo nutvieksta raudonos ugnies degančios gana didelėje geležinėje gorėje, įdėtoje į žydinį ir pilnoje žerplėjančių žarijų. Tai buvo ta pati gorė, kurią iš ryto paruošė žandreto žmona. Žarijos tvatėjo, gorė buvo raudona įkaitusi, joje šokinėjo melsvos liepsnelis ir jų šviesoje galėjai žiūrėti kaltą, žandreto nusipirktą Pierre Lombaro gatvėje. Jis dabar žiūrėjo įkištas į žarijas. Kampe prie durų matėsi dvi krūvos kažkokių daiktų, kurie matyt čia ne šiaip saugulėjo. Viena buvo panašiai į geležų krūvą, o antra į virvių ryšulį. Žmogui nežinančiam, kas čia ruošima, šis vaizdas galėjo sukelti dvi mintis. Viena didžiai nerimastinga, o kita labai paprasta. Šitaip apšviesta lindynė veikiau panešėjo į kalvę, negu į pragaro angą. Užtat patsai žandretas šitoje šviesoje veikiau atrodė demonas negu kalvis. Nuo žaryjų dvelkė toks karštis, jog deganti ant stalo žvakė tirpo iš gorės pusės ir buvo daugiau apgargojusi iš vieno krašto. Ant žydinio stovėjo senas uždaras vario šviestuvėlis, kuris būtų vertas diogeno virtusio kartušu. Gorė buvo įstatyta į patį žydinį tarp rusenančių nuo dėgulių, todėl tvaiką traukė žydinio kaminas ir kambaryje nebuvo smalkių kvapo. Minulis, kverdamasis pro langų stiklus, bėrė savo bliškius spindulius į purpurų žiruojančią lindynį ir poetišką vaizduotę turinčią Marijų, kuris likdavo svajotojas net tada, kai reikdavo veikti, jie atrodė lyg dangišką svajonį įpintai pabaisiškų žemės sapnus. Vėjas, verždamasis pro išmuštą lango stiklą, irgi šiek tiek sklaidė žarijų tvaiką ir padėjo maskuoti gorę. Žondretų urvas, jeigu skaitytojas prisimins, ką esame pasakę apie Gorbo lūšną, buvo puikiai parinkta vieta juodam krūvinam darbui ir patikimas liepinį nusikaltėliams. Tai buvo atkampiausias kambarys visų nuošaliausiame name, pačiame nykiausiame Paryžiaus bulvare. Jei nebūtų pasaulyje žabangų, jie būtų buvę išgalvoti čia. Visas namo plotis, daugybė negyvenamų patalpų skyrė šią užunarvę nuo bulvaro, vienintelis jos langas buvo įdykvietės, aptvertas mūrinėmis sienomis ir žiogrių tvoromis. Žandretas susidegė pipkę, atsisėdo ant keuros kėdės ir rūkė. Žmona jam tyliai kažką pasakojo. Jei Marijus būtų buvęs kur feirakas atseit iš tų žmonių, kurie juokėsi kiekviename gyvenimo žingsnyje, tai pamatė Žandreto pačią būtų leipęs jokais – Ji buvo užsidėjusi juodą skrybelę su plunksnomis, labai panašią į heraldų skrybelės karolio dešimtojo vainikavimo metu. Plačiausia languota skara siautė jos mėgsta sijoną, o kojos buvo apautos vyriškomis kurpimis, tomis pačiomis, kurią šį rytą paniekino jos dukti. Matyčis tualetas ir privertė pirmą žandretą sušūkti puiku, tu gražiai apsirengusi, gerai padarėjai, tavo išvaizda turi įkvėpti pasitikėjimą. O dėl patie žandreto, tai jis tebevilkėjo savo naująjį praplatų redingotą, kurį padovanojo ponas Levlanas ir kuris taip nesiderino su kelnėmis. Kontrastas itin mielas poeto širdžiai, kai būtų pasakęs kur feirakas. Staiga žandretas pakėlė balsą. Beje, duok pagalvoti. Šitokiame ore jis gali atvažiuoti fiekru. Pasimk šviestuvėlį, užsidek ir nulipka pačion. Atsistosi tenai už durų, kai tik išgirsi sustojant karietaitę, tu štai atidaryk ir kol jisai lips, jam pašviesi laiptus ir koridoriuje, o kai tik įleisi čia, greitai nulipk apačion, užmokėk vežikui ir atleisk fiakrą. O kur pinigai? paklausė moteris. Žandretas pasirausė kelnių kišenį ir padavė jai penkis frankus. O iš kur čia dabar sušuko jį? Žandretas oriai atsakė, šitą apskritainį šyryt dovanojo kaimynas ir pridūrė, žinai ką, čia reikėtų dviejų kėdžių. O kam? Atsisėsti. Marijui visas kūnas pagaugais nuėjo išgirdus ramų žandreto pačios atsaką. Po šimts nueisiu ir atsinešiu iš kaimyno. Ji greitai atsidarė urkštinės duris ir išėjo į koridorių. Marijus nieku gyvų nebūtų suspėjęs nulipti nuo komodos, prieiti prie lovos ir pasislėpti po ją. Pasink žvakę, sušuko žandretas. Nereikia, atsakė, man tik liudys, juk turiu atnešti dvi keides – šviesų nuo mėnulio. Marijus išgirdo sunkę žondreto pačios ranką grabinėjant tamsoje jo rakto. Durys atsidarė, iš netikėtumo ir baimės jis sustingo vietoje lyg prikaltas. Žondreto žmona įėjo. Pro mansardos langelis kverbėsi siauras mėnesienos pluoštas, krosdamas tamsai dvi didelės palas. Viena tų tamsos palų visiškai dengė sieną, prie kurios glūdėjo Marijus ir jo nebuvo matyti. Žondreto pati pakėlė akis, bet Marijaus nepamatė. Ji pasėmė abi jo kėdes ir išėjo, durys utrenksmų užsidarė. Jis sugrįžo į savo urvą. Šit abi kėdis. O štai šviestuvėlis, tarė vyras, greitai lipk apačion. Ji klusniai įsiskubino ir žondretas liko vienas. Jis sustatė kėdes iš abiejų stalo pusių, apgrėžė gorėje kaltą, pastatė priešai žydinį seną širmą, kad nebūtų matyti goris, Paskui nuėjo į tą kertę, kur kupsojo ryšulys virbių ir pasilenkęs lyg kažką žiūrinėjo. Marijus pamatė, jog tai, ką jis laikė be formę krūva, buvo gerai padarytos virvinės kopėčios su mediniais kersinukais ir dviem kabliais užkabinti. Nei tų klopečių, nei kelių sunkių įnagių panašių į geležinius virbus, sumestų draugė su kitais gelžgaliais už durų šyryt nebuvo žandreto lindynėje. Juos matyt, jis atsinešė po pietų Marijui nesant namie. Tai kalvio įrankiai, pagalvojo Marijus. Jei Marijus būtų geriau nusimanęs apie tokius dalykus, jis būtų supratęs, jog tai, ką jis laikė kalvio įrankiais, buvo rinkinys tam tikrų instrumentų, kuriais galima trakinti užraktus ir iškelti duris – o taip pat tokių, kuriais galima pjauti ar kirsti. Tai dvi rūšys grėsmingų įnagių, kurios vagis vadina geleštėmis ir kirstukais. Žydinys ir stalas su abiem kėdėmis buvo lygiai priešais Marijų. Gorė dabar slėpė širmą ir kambarį švieti tik žvakį. Nuo mažiausio daiktelio gulinčio ant stalo ranžydinio driekėsi ilgi šešėliai. Vandens asotis su nutrūkusiu kokleliu tamsino pusę sienos – Kambaryje vyravo kažkokia niūri ir šiurpi rimtis. Jautėsi, jog čia turi vykti kažkas kraupaus. Žondretas leido savo pypkį užgesti, tikras susirūpinimo ženklas, ir vėl atsisėdo prie stalo. Žvakė šviesa išryškino žiaurius ir gudrius jo veido bruožus. Protarpiais jis suraukdavo antakius ir umai imdavo mosuoti dešiniają ranką, tarsi neigdamas kažkokius paskutinius slapto vidinio balso argumentus – Mesdamas pačiam savo vieną tokią niūrę repliką, jis greitai ištraukė stalo stalčių, įsijėmi ten paslėptą ilgą virtuvinį peilį, su nagu pabandė jo ašmenis. Paskui vėl įdėjo peilį atgal į stalčių ir jį stūmė. Marijus savo ruoštų užšipė dešinėje kišenėje pistoletą, įsitraukė jį ir atlaužė gaiduką. Pasigirdo aišku sausas brakštelėjimas. Žandretas krūptelėjo ir pusiau atsistojo kėdėje. Kas ten, sušuko jis? Marijus sulaikė kvapą, Žandretas pasiklausė valandėlę, paskui juokdamas įstarė. Ar aš nepaikšas, juk tai pertvara subraškėjo. Marijus neišleido pistoleto iš rankos. 18 skyrius. Dvi Marijaus kėdės sustatomus prieš priešiais. Staiga sudus gėlango stiklai – Tolumoje liūdnai sugaudė varpas, senmedaro varpinėje mušė šešias. Žandreta žymėjo kiekvieną dūžį galvos linktelėjimų. Šeštą kartą išmušus, jis pirštais nuvalė apgargojusią žvakę. Paskui ėmė žingsniuoti po kambarį, dirstelį į koridorių, įsiklausė, vėl pažingsniavo, vėl įsiklausė, kad tik neapmautų, subambėjo jis ir vėl atsisėdo savo kėdėje. Vos tik spėjo atsisėsti, atsidarė duris. Senį Žandret – atvėrė jas, o pati pasiliko koridoriuje, padarius išlykščią įtaikę grimasą, kurią iš apačios apšvietė pro vieną iš savo plyšių šviestuvėlis. Prašom į vidų, ponę, kvietė jį. Prašom, prašom, gerbiamas geradarį, pakartojo žondretas, greitai pašaukdamas nuo kėdės. Pasirodė ponas Leblanas. Jo veidas buvo toks ramus ir giedras, kas tam žmogui turėjo pajusti nepaprastą pagarbą. Jis padėjo ant stalo keturis luidorus – Pone Fabantų, tarė iš čia jums būtų nuomai apmokėti ir šiai būtiniausioms išlaidoms. O toliau pamatysime. Tegu dievas jums atlygina kilnusis geradarį, tarė žandretas ir greitai pribėgęs prie žmonos užnipždėjo ją jausi. Atleisk fiakrą. Kol vyras nešikštėdamas linksėjimų kvietė poną Leblaną sėstis, ji nepastebėta pasišalino, po valandėlį sugrįžo ir tyliai tarė jam jausi. Atlikta. Snygo be paliovos nuo pat ryto ir tiek prisnygo, jog niekas negirdėjo, kada fiakras atvažiavo ir niekas negirdėjo, kada jis nuvažiavo. Ponas Leblanas atsisėdo. Žandretas pritupė ant kitos kėdės priešais poną Leblaną. Kad turėtumėte supratimą apie tą sceną, kuri to jau įvyks, įsivaizduokite žvarbę naktį, Salpetriero dykvietės, sniego nuklotas ir baltuojančias mėnesienoje nelyginant didžiulis drobulis, retus gatvės žibintų žiburėlius – raudonais pinksinčius snygiuose bulvaruose, ilgas juodų guobo eilės, tuščias gatves be jokio praėjio gal per ketvirtį lyje aplinkui, gorbo lūšna, gudžiausios tylos ir nakties siaubo valandą lūšna, nuo šaliais tūkstančio tamsoje, erdvę žandretų lindynę apšviestą vieną žvakę ir du vyrus susėdusi šiame urve už vieno stalo, ramų poną Leblaną ir šypsantį baisų žandretą. Vienoje kertėje Žondreto pačią seną vilkę, o už pertvaros Marijų, neregimai įtempusi dėmesį, nepraleidžianti nei vieno žodžio, nepraleidžianti nei vieno judesio, stovinti su pistoletu rankoje. Tačiau Marijus nimaš nesibaimino, jis jautė tik pasišlikštėjimą. Tvirtai pasitikėdamas savimi jis laikė sugniaužęs rankoje pistoleto apsodą. Sustabdysiu šitą niekšą, kada panorėsiu, galvoju. Ji žinojo, kad kur nors netoli tyko pasislėpusi policija, laukdama sutarto ženklo ir pasiruošusi suimti nusikaltelį. Be to jis tikėjosi, kad šis tragiškas žandreto susidūrimas su panu Leblanu praskleis bent kiek uždangas lepiančią tai, kas jam buvo taip svarbu. 19 skyrius saugotis tamsių kampų. Vos atsisėdęs ponas Leblanas pažvelgė į guolius, kurie dabar buvo tušti – Kaip jaučiasi vargšė sužeistoji mergaitė, paklausė jis. Blogai, atsakė susikrimtė žandretas, dėkingai šipsodamasis. Labai blogai, garbusis ponė. Vyresnioji sesuo ją nuvedė į burbo ligoninę sutvarstyti. Jūs jas pamatysite, jos netrukus pareis. O ponia Fabantų, man atrodo, sveikesnė. Tiesa, kalbėjo toliau ponas Leblanas, permetęs žvilgsnių į mantrų žandreto pačios apdarą. To įstovėjo prie durų, lyg iš anksto užkirtus jam kelią išeiti ir žiūrėjo jį grėslę beveik kovinga poza. Jos lyga nepagydoma, pareiškė žondretas, bet kągi darysi, ponė? Į tokios tvirtos dvasios vargšelį, tai ne moteris, o jautis. Žondreta pati, išgirdusi komplimentą, maivydamas į lyg paglosti tą pabaisą sušuko. Tu per daug man geras, pona Žondretai. Žondretas, nustebo ponas Leblanas, aš maniau, kad jūsų pavardė Fabantų – fabantų, o scenoje žandretas greitai susivokė vyras. Tai artisto pseudonimas. Ponui Leblanui, nematant, jis piktai dėptelėjo į žmoną ir gūštelės pečiais, saldžiai pakilių tonų gražbiliavo toliau. Ak, mes su mano vargšė žmonėlė visuomet gražiai sugyvenome. Kas mums daugiau beliktų, jei neturėtume šios pagodos? Mes tokie nelaimingi, garbusis ponė. Rankos yra, o darbo nėra. Siela dega, o veikti neturime ko. Nežinau, ką galvoja vyriausybė, bet garbė žodis, ponė, aš nesu Jakobinas, ponė, nesu koks nors gerklingas respublikonas. Aš nesu prieš valdžią, bet jeigu būčiau ministras, duodu švenčiausią garbė žodį, viskas eitų kitaip. Štai aš, pavyzdžiui, nusinčiau savo dukrelės mokytis kartonažo amato. Jūs pasakysite, kaip amato, taip amato, paprasto amato, kad galėtų užsidirbti duoną koks nusmukimas, brangus geradary, koks pažeminimas. O kai pagalvoji, kas mes esame buvę, dėja, iš mūsų gerovės nieko nebeliko, nieko įskyrus vienintelį daiktą paveikslą, kurį aš be galo branginu, bet esu priverstas parduoti, nes gyventi juk reikia. Šiaip ar taip gyventi reikia. Klausydamasis padriko Žandreto šnekos, kuri visiškai nesiderino su įtemta ir sukopta jo veido išraiška, Marijus pakėlė akis ir kambario gilumoje pastebėjo vyriškį, kurio iki šiol nebuvo matęs. Žmogus matyt ką tik buvo įslinkęs ir taip tyliai, kad nesigirdėjo atidarant durų. Vyriškis vilkėjo violetiniu mėgstinuku, senu nudėvėtų nešvarių sudriskusių ir išvien skilėtų, avėjo plačiomis plisinėmis kelnėmis ir storomis kojinėmis, buvo be marškinių nuogų kaklų, nuogos rankos tatuiruotos, veidas juodai išteptas – Susinėręs ant krūtinės rankas, jis tyliai sėdėjo ant artimiausios lovos už Andreto žmonos, todėl gyvos galėjai žiūrėti. Paveiktas kažkokios iš vidinės magnetinės jėgos, kuri nukreipia mūsų žvilgsnį, ponas Leblanas nejaučiom pažiūrėjo į ten beveik tuo pat metu kaip Marijus. Jis negalėjo nuslėpti savo nustebimo, kurį tučtai jau pamatė Žandretas. A, suprantu, tarė jis akstydamas į sagas ir įtaikiai šypsodamas. Jūs žiūrite į savo redingotą. O, jis man tinka, dievaži labai tinka. Kas ten per žmogus? Paklausė Leblanas. Šitas? Pakartojo klausimą Žondretas. Čia mūsų kaimynas, nekreipkite dėmesio. Kaimynas atrodė gana keistai. Tačiau Sen Marso priemestyje buvo net keli chemijos gaminių fabrikai. Daugelio gamyklų darbininkų būna paaišini veidai. Beje, visa pono Leblano asmenybė dvelkė nuo širdžių pasitikėjimų ir jo veide nebuvo nei mažiausios baimės šešėlio. Jis kalbėjo toliau. Atsiprašau, ką jūs man norėjote pasakyti, ponas Fabantų? Aš jums norėjau pasakyti, mano brangusis globėjau, varė toliau žandretas, atsirėmęs alkūnį į stalą ir įbedęs į poną Leblaną lipšnų žvilgsnį, truputį panašų į smauglio žvilgsnį. Aš norėjau jums pasakyti, kad turiu parduoti paveikslą. Duris tyliai, tyliai girkštelėjo, įėjo antras vyriškis ir atsisėdo ant lovos už Andreto žmonos. Kaip ir ano, jo rankos buvo nuogos, o veidas išteptas suodžiais ir ašalų. Nors šitas žmogus tikrą to žodžio prasmes linkte įslinko į kambarį, ponas Leblanas vis dėlto jį pastebėjo. Nesirūpinkite, kalbėjo Žondretas. Tai vis šių namų gyventojai. Taigi, aš sakau, kad man yra išlikęs vienas paveikslas, brangus paveikslas. Štai, ponė, teikitis pasižiūrėti. Jis atsistojo, priejo prie sienos, palei kurią ant grindų stovėjo jau mūsų minėti rėmai – ir juos atkreipęs kita pusė vėl prišlėjo prie sienos. Silpnoje žvakė šviesoje šis daiktas iš tikrųjų šiek tiek panešėjo į tapytą paveikslą. Marijus nieko negalėjo žiūrėti, nes žandretas sustojo drobė. Jis tik matė negrabę terlionę, o jos viduje lyg žmogaus figūra nutepliota ryškiausiomis spalvomis, kaip tapomos balaganų uždangos arba širmos. O kas čia, paklausė ponas Leblanas. Žandretas sušuko, tai meistro kūrinys, didžios vertės paveikslas, mielas geradary. Aš jį branginu nemažiau kaip savo dukteris. Man jis daug ką primena, bet jau sakiau ir vėl kartoju, vargas spaudžia, reikės jį parduoti. Ponas Leblanas, ar tai atsitiktinai, ar tai dėl to, kad jį suėmė kažkoks nerimas, žiūrėdamas į paveikslą, vėl nukreipė žvilgsnį į kambario gilumą. Dabar ten buvo jau keturi vyrai, trys sėdėjo ant lovos, o vienas stovėjo prie durų staktos – Visi keturi lyg sustingė nuogomis rankomis ir juodai išteptais veidais. Vienas iš tų trijų, kurie sėdėjo ant lovos, atsilošė į sieną ir užsimerkė, galėjai sakyti, kad jis miega. Tai buvo senas žmogus. Jo žili plaukai viršum juodo veido darė šiurpų įspūdį, kiti du atrodė jauni. Vienas buvo barzdotas, antras gauruotas. Ne vienas neturėjo kurpių, kiti neturėjo niekoinių. Buvo basi. Žandretas pastebėjo, kad ponas Leblanas nenuleidžia akių nuo tų žmonių. Tai mano bičiuliai, mano kaimynai, tai žandretas. Jie paaišini dėl to, kad dirba su anglimis, jie krosne kuriai. Jūs juos nežiūrėkite, brangusis geradai, jūs geriau pirkite iš manęs paveikslą. Pasigailėkite mano skurdo, aš nebrangiai parduosiu, kiek jūs įvertinate. Bet juk tai kažkokios muklės iškaba, gal jinai ir verta kokių trijų frankų, tarė ponas Leblanas atidžiai žiūrėdama žandretų į akis, kaip žmogus įtempęs visą dėmesį. Žandretas švelniai atsakė – ar turite prie savęs piniginę, aš pasitenkinčiau tūkstančių ekių. Ponas Leblanas atsistojo visaugumu, atsišlėjo sienai ir greitai permetė žvilgsnių visą kambarį. Iš kairės pusės tarp jo ir lango buvo žandretas, iš dešinės tarp jo ir durų žandreto pati ir keturi vyriškiai. Tie keturi vyriškiai nejudėjo ir netarytum jo nepastebėjo. Žondretas vėl pradėjo kalbėti tokiu verksmingu tonu ir žiūrėjo jį tokiu graudžiu klydinėjančiu žvilgsniu, jog ponas Leblanas galėjo pamanyti, kad neturtas, kurį jis matė prie savo akis, iš tikrųjų sudrumstė šio žmogaus protą. Jeigu nepirksite iš mane šio paveikslo, brangusis geradary, traukė toliau Žondretas, aš neturėsiu jokių lėšų ir man beliks šokti į upę. Tik pagalvokit, aš norėjau išmokyti savo dukrelės dailiojo kartonažo, daryti dėžutes dovanoms, bet kur tau? Pasirodo, tam reikia turėti stalą su lentelė šonė, kad stiklai nekristų ant žemės. Reikalingas specialus kaitintuvas, toks puodas su trimis kyriais įvairaus stiprumo klyjams, medžiui, popieriui ir audeklui klyjuoti. Peilis kartonui pjaustyti, formą jam pritaikyti, plaktukas savaržėlėms prikalti teptuvai dar visokių velnių. Ar aš žinau, ko dar reikia? Ir viskas tam, kad uždirbtum keturis sų per dieną, o dirbsi 14 valandų – Kiekvieną dėžutę darbininkė 13 sykių paima į rankas. Ir popierių sudrėkinti, ir nieko nesutepti, ir žiūrėti, kad klyjei netauštų velniškas darbas, aš jums sakau. Keturi sų per dieną, na ar įmanoma iš to gyventi? Šitaip kalbėdama Žandretas nežiūrėjo į pono Leblaną, kuris atsidėjęs jį stebėjo. Pono Leblano akis buvo įsmeigtos į Žandretą, o Žandreto akis į duris – Marijus įtempęs dėmesį sekė ir vieną ir antrą. Atrodė, lyg ponas Leblanas save būtų klausęs, ar jis tik nebeprotis. Žondretas keletas įkių pakartojo pratisų ir maldaujamų balsų su visokiomis modulacijomis. Man beliko tik šokti į upę. Anadien jau buvau tris pakopas įbridęs prie Austerlico tilto. Staiga jo blausiuose akise atvykstelėjo liepsna, šis mažas žmogutis atsitėsi ir paliko baisus. Įžengė žingsnį poną Leblaną – ir suriko griausmingų balsų. Na, čia viskas nieku šneka. Ar jūs mane pažįstate? 20 skyrius žabangai. Lindinės duris taiga plačiai atsidarė ir tarp durie pasirodė trys vyrai mėlynomis kiltinėmis palaidinėmis ir jodomis popierinėmis kaukimis. Vienas labai liesas turėjo rankoje ilgą geležimį apkaustytą vėzdą, antras beveik milžinas laikį už kirvakočio vidurio žemynų leistą kirvį, kokie naudojami jaučiams dopti. Trečiasis plačiapetis, netoks liesas kaip pirmasis ir netoks stambus kaip antrasis, laikė rankoje didžiulį raktą, turbūt pavoktą kalėjime nuo kokių nors durų. Matyt, Žandretas tik ir laukė pasirodančių žmonių. Tarp jo ir liesojo subjekto su vėzdu to jau prasidėjo greitas dialogas. Viskas paruošta? paklausė Žandretas. Taip, atsakė lėsasis. O kurgi, Momparnasas? Parnasas? Artistas sustojo paplepėti su tavo dukterė, su katra, su vyresniaja. Ar fiakras laukia pačioje? Taip. Ar vežimėlis pakinkytas? Pakinkytas. Pora gerų arklių? Puikių. Jis laukia kur liepiau? Taip, gerai, tarė žondretas. Ponas Leblanas buvo labai išbliškęs. Jis dairėsi po lindynę, kaip žmogus puikiai suprantas, kur yra pakliuvęs, iš lėto sukiojo galvą nuostabos pilnų akylų žvilgsnių – žiūrėdamas iš eilės į kiekvieną iš kambarį esančių žmonių, tačiau nei mažiausio baimė ženklo nebuvo jo veide. Stalas, už kurio jis stovėjo, buvo jam priedanga. Šis vyras prieš valandėlę atrodė stigera širdiškas senukas, staiga virto savotišku atletu ir judesys, kurio jis uždėjo ant kėdės atlošo savo kietą kumštį, atrodė grėslus ir netikėtai stiprus. Šitas senukas, kuris taip tvirtai ir drąsiai laikėsi tokio pavojaus akivaizdoje, matyt buvo iš tų žmonių, kuriems lygiai natūralu ir paprasta būti ir narsiems, ir geriems. Mylimos moters tėvas niekomet mums nėra svetimas. Marijus jauti pasididžiavimą šio nepažįstamoju. Trys nuogarankiai vyriškiai, apie kurio žandretas buvo pasakęs, jog tai krosne kuriai. Iš geležies laužo krūvos įsitraukė, vienas didelės skardai kirpti žirklės, kitas kalvio replės, trečias plaktukai ir visi netardamini žodžio tyliai sustojo prie durų. Senis paliko besėdys ant lovos ir tik tai pramerkė iki žandreto žmona atsisėdo šalia jo. Marijus nusprendė, jog ateina momentas įsikišti ir iškėlė dešinę ranką su pistoleto aukštynį lubas koridoriaus kryptimi, kiekvieną akimirką pasiruošę šauti. Žandretas baigęs kalbėti su žmogumi, kuris laikė rankoje vėzdą, vėl kreipėsi į poną Leblaną, pakartodamas savo klausimą ir drauge nusijuokdamas jam būdingų, negarsių santurių, bet grėsmingų jokų. Vadinasi, jūs manęs nepažįstate. Ne, atsakė ponas Leblanas, žiūrėdamas jam tiesiai akis. Tada Žandretas priejo prie stalo, pasilenkęs tie žvakė, susinėręs ant krūtinis rankas, jis taip arti prikišo savo kampuotus, nuožmių žandus prie ramaus veido ponui Leblanui, niekiek nepasitraukusiam atgal, ir lyg laukinis žvėris pasiruošęs kasti sušuko. Aš ne Fabantų, ne Žandretas, aš Tenardie. Aš smuklininkas iš Monfermeilio, ar girdite? Tenardie. Dabar mane pažįstate? Pono Leblano veidas vos pastebimai paraudo, bet liko toks patramus, jis atsakė nei kiek nevirpančių, nei kiek nepakeltų balsų. Aš jūsų nepažįstu. Marijus šio atsakymo nenugirdo. Jeigu netamsa būtų galima buvę matyti, koks jis suglumęs, apkvaišęs ir pritrenktas –